Book 2 47การเตรียมตัวเดินทางมซาเดบามอกซาอูโรบิสาทวิสมซาเดบามอกซาอูโรบิสทวิส คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วฉันชวนชมดานิอุนดาชาลาโกฉันชวนชมดานิอุนดาชาลาโกอย่าลืมอะไรนะอาราเพริอุนดาดากาวิซุเดสอาราเพริอุนดาดากาวิซุเดสคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ฉัน დიდი ჩემოდანი გჭირდება. შენ დიდი ჩემოდანი გჭირდება. ია ლუმ ნანსუ დენ თანგ ნა. პასპორტი არ დაგრჩეს. პასპორტი არ დაგრჩეს. ია ლუმ ტუა ქრენგ ბინ ნა. ბილეთი არ დაგრჩეს. ბილეთი არ დაგრჩეს. อย่าลืมเช็คเดินทางนะสามกซาวรเช็คเอบีอาร์ดักรเชสสามกซาวรเช็คอาร์ดักรเชสเอาครีมซันแทนไปด้วยนะมซิสครมิซามอิเรมซิสครมิซามอิเรเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะมซิสซาทวาเลซามอิเร მზის სათვალე ซาม ო ი ღ ე เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะมซิสคูดิซามอิเมซิสคูดิซามอิเคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมรูคัสซามอิเบรูคัสซามอิเบคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม გზამკვლევს წამოვიღებ. გზამკვლევს წამოიღებ? კუნცა აურომ პეი დუაი მაი? კოლგას წამოიღებ? კოლგას წამოიღებ? ია ლიმ კანგენ, სუა ლა თუნგ თაუ ნა. შარვლები, პერანგები, წინდები არ დაგრჩეს. შარვლები, პერანგები, წინდები არ დაგრჩეს. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ ჰალსტუხები, კამრები, პიჯაკები არ დაგრჩეს. ჰალსტუხები, კამრები, პიჯაკები არ დაგრჩეს. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. ღამის პიჟამოები, ღამის პერანგები და მაისურები არ დაგრჩეს. ქუნ ტონ ჩაი რონგ თაო, რონგ თაო ტა და რონგ თაო ბუთ. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. შენ ფეხსაცმელები, სანდლები და ჩექმები გჭირდება. კუნ ტონ ჩაი ფა შედ ნა, საბუ ლე კანკაი ტატ ლებ. შენ ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი გჭირდება. შენ ცხვირსახოცები, საპონი და ფრჩხილების მაკრატელი გჭირდება. คุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันเช่นสาวร์ชาลีกบิลิสจากริซีตักบิลิสพาสต้าก์ชิร์เดบาเช่นสาวร์ชาลีกบิลิสจากริซีตักบิลิสพาสต้าก์ชิร์เดบา